Ulug' Rabbim sana hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim manhijidur qur'on sunnat sob aqida pok diyonat manhijidur qur'on sunnat sob aqida pok diyonat diyanet İrak buldi zalal Delil hüccet burhan verdim. İrak buldi zalal Delil hüccet burhan verdim. Uluğ Rabbim sana hemde Şirlar bilen makan berdim sadiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano bilen, shirlar bilan Sadık iman, sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim keralishib sapsap turg'un ташқын үчүн болып туған керәлешіп сәп-сәп тұрған ташқын үчүн болып туған қымырлимас тағлар кәби бояшларға иман бердің қымырлимас тағлар кәби bu yaşlarga iman berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilen, makan berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilen, makan berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa inkambardan yovg'a qarshi choptirib ot zolimlarni qildi ko'p mot yovg'a qarshi choptirib ot zolimlarni qildi ko'p mot himoya qilib mo'minlarni bular bilan qalqon berdim himoya qilib mo'minlarni Bular bilan qalqon berdim, ojiz tog'ut Aciz şeytan inşaallah bulur yeksan Her bir serkeş firavenge Musa ibni İmran berdim Aciz tağut aciz şeytan inşaallah bulur yeksan Her bir serkeş firavenge Musa ibni İmran berdim Qanun əssa şeriatni üstün qılsa adalətni, öldürülsə ushbu yolda Ali canab arman berdim Qanun əssa şeriatni üstün qılsa adalətni, öldürülsə ushbu yolda Ali canab arman berdim Resul Ekrem imamidur, ülgisi hem sahabidur. Lazım tutkan alım Çünki şunda perman berdim Resul Ekrem imamidur Ülgisi hem sahabidur Lazım tutkan alimlerini çünkü şunda perman berdim Lazım tutkan alimlerini çünkü şunda perman berdim ashu islom erkaklari nurg'a to'lg'on yuraklari hidoyatga qo'shib rabbim ilm idrok irpon berdim ashu islom erkaklari nurg'a to'lg'on yuraklari hidoyatga qo'shib rabbim ilm idrok irpon berdim hidoyatga qo'shib rabbim ilm idrak irpan berdim ulug' rabbim samo hamda shirlar bilen makon berdim sadık. iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda Şırlar bilen makan berdim sadık iman erkeklerge Qitilmaqqa imkan berdim Uluq Rabbim sana hende. Şırlar bilen makan berdim Sadık iman erkeklerge Qitilmaqqa imkan berdim